I, tot seguit, us presentem la producció espanyola L'altra frontera. Un drama que compta amb una de les estrelles del cinema espanyol com a protagonista, Ariadna Gil. El seu director, André Cruz Shiraiwa, debuta al llarg amb aquesta pel·lícula després de graduar-se en imatge i so al Centre Calassans de Barcelona, l'actual ESCAC, i d'haver treballat en esports, curs, videopoemes, videodances i videoclips. Donem, si plau la benvinguda a André Cruz Shiraiwa, Ariadna Gil, Gonzalo Cuní, Luis de la Madrid, Aurora Sui, Biel Montoro, Laura Rayón, Ernesto Collado, Diana Gómez, Llorenç González, Mireia Ross, Francesc Luquetti i Ana Alarcón. Hola, hola. Bona nit. Uh, Gracias por haber Muchas gracias a todos. Eh, si queréis saber lo que son las emociones fuertes, que es lo que venís a buscar aquí al cine, os sugiero que hagáis una película y presentarla aquí. Ya veréis lo que emociona <laughs> esto, que no es poco, ¿no? Eh, bueno, yo lo único que tengo a decir es que, a ver, esta película es una película que llevamos mucho tiempo trabajando en ella, todo este equipo fantástico y maravilloso que nos ha acompañado, me ha acompañado y que todo el mundo ha puesto su gran, enorme roca, ¿no? más que granito de arena. Y bueno, es una peli hecha con mucho cariño, a mí me gustaría decir que es una peli hecha a mano, ¿vale? Entonces, bueno, es una criatura muy joven, muy pequeña, está a punto de ver la luz por primera vez, salvando el pase de prensa del otro día. Y entonces, bueno, como es tan pequeñita, rogaría que fuerais, eh, que la miméis un poco. <laughs> ya está, simplemente. Muchas gracias. Hola, buena Eh, moltes gràcies per haver vingut. A mi m'agradaria molt que dues persones que estrenen per primer cop una pel·lícula, Laura Rayón i Biel Montoro, que han fet un treball fantàstic, diguessin ells unes paraules. Gràcies. Bueno, eh, jo voldria donar les gràcies a, a l'Andre Cruz per, per haver-me donat aquesta gran oportunitat de poder participar eh, en un llargmetratge i viure una experiència tan, tan fabulosa com, com és aquesta, a l'Ariadna Gil i a, i a la resta d'actors, perquè realment ens han ajudat molt, i, i a Laura Jou, que bueno, ella va ser la coach i, i ens va ajudar molt en la interpretació i va fer un gran paper que, bueno, que potser no es veu, però que hi és. Jo dic el mateix que el Biel, efectivament. Doncs, moltes gràcies al director per donar-nos aquesta oportunitat no? de provar una cosa tan nova com, bueno, com fer una pel·lícula, perquè jo abans d'això no havia fet res. I ha sigut una experiència brutal. També moltes gràcies a l'Ariadna per ajudar-me sempre que tenia un moment que no, no podia més, a la resta d'actors perquè m'ho he passat genial rodant amb ells i M'encantaria repetir, si puc. Moltíssimes gràcies i felicitats als, als joves actors i espero que gaudiu, que gaudiu un munt de la pel·lícula. Molt bona tarda.